Въпрос към Назълка. Здравейте! В началото на месеца се роди дъщеря ни и бих искал да попитам кога и откъде трябва да се издаде здравноосигурителна книжка на детето. Живеем в София, квартал Орландовци. Благодаря предварително, отговор, съгласно наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ на заука издава на всяко здравноосигурено лице здравноосигурителна книжка. Като районните здравноосигурителни каси са създали организация за предоставянето им на гражданите, здравноосигурителните книжки се издават в районната здравноосигурителна каса по избор на личен лекар, който подава информация за записаните в пациентската му листа лица. Първата книжка е безплатна и в повечето случаи издаването и кратко става веднага. Родителят попълва на място заявление. Представя своите данни и тези на детето, носете акт за раждането му, за първоначално издаване може да се обърнете и към териториалните поделения, координатите на районните здравноосигурителни каси са публикувани на интернет страницата.